Amr ibn Džemuh je u džahilijetu bio jedan od vodećih poglavara u Jesribu, uglednik iz plemena Benuseleme, čovjek kojeg su poštovali i slušali u cijeloj Medini. Takvi uglednici su u džahilijetu imali običaj da svaki od njih za sebe lično napravi idola kojeg bi držao u kući. Od njega bi i jutrom i večeri tražio blagoslov. Njemu bi u određene dane prinosio žrtve i u njemu bi tražio utjehu u teškim momentima i prilikama. Kip Amra ibnul Džemuha se zvao Mehat, a bio je napravljen od najkvalitetnijeg drveta. On se o njemu pretjerano brinuo i pazio ga, te ga redovno mirisao najljepšim mirisima. Kada su svijetle zrake imana počele da osvjetljavaju jednu po jednu kuću u Jestribu, posredstvom prvog misionara Mus'ab ibn Umeira, Amr ibn Džemuh je već dostigao 60 godina života. Islam već bijahu prihvatili trojica Amrovih sinova, Muavez, Muaz i Halad, a s njima i njihov vršnjak Muaz ibn Džebel. Sem njih, muslimanka postade njihova majka Hind, a da Amr od toga nije znao ama baš ništa. Amrova žena Hinda uvidje da Islam nezadrživo prodire u sve kuće i porodice u Jestribu i da od uglednika i vodećih u gradu mušrik ostaje još samo njen muž i svega nekoliko pojedinaca. Ona ga je voljela i cijenila i veoma bi joj žao bilo kada bi on umro kao nevjernik i tako dopao džehennemske vatre. Istovremeno, Amr se bojao da njegovi sinovi slučajno ne bi napustili vjeru svojih očeva i djedova, pa da počnu slijediti tog misionara Mus'ab ibn Umeira, koji je za kratko vrijeme uspio da mnogo ljudi iz njihove vjere uvede u ovu novu Muhammedovu vjeru. On reče svojoj ženi, o Hinda, pripazi da ti se sinovi ne bi slučajno sastali sa tim čovjekom, misleći na Mus'ab Ibnu Umeira, dok ne vidimo ko je on u stvari. Žena mu odgovori, slušam i pokoravam se ali kako bi bilo da čuješ svoga sina Muaza, šta prenosi od tog čovjeka? Teško tebi, reče Amr. Pa zar je Muaz već napustio našu vjeru, a da ja to ne znam? Dobrodušna žena se saželi na tog starca, pa reče, ne, nije, ali on prisustvovao na nekim sjelima sa tim misionarom i zapamtio šta je govorio. Pozovi ga ovamo, naredio je kada mu sin dođe, on mu reče. Hoću da čujem nešto od toga što priča onaj čovjek. Sinu citira Fatihu. Tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo, milostivog, samilosnog, vladara dana sudnjeg. Samo tebi i badet činimo, i od tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srđbu izazvali, niti onih koji su zalutali. Amr reče, kako li je lijep i ugodan taj govor. ili sve što on govori poput ovoga? Muaz mu odgovori, ljepše od ovoga oče. Hoćeš li otići da mu daš zavjet na vjernost, oče? Pa sav tvoj narod je već pristao za njim. Starac malo zašuti, pa onda reče, neću to učiniti sve dok se posavjetujem sa svojim idolom Menatom, pa da vidim šta mi on preporučuje. A šta bi ti to Menat mogao reći, oče? Pa zar to nije obično drvo koje niti čuje, niti govori, niti šta shvata? Starac već ljutito doviknu. Već sam ti rekao, neću ništa uraditi mimo njega. Onda Amr ibn Džemuh ode svom idolu Menatu, a inače bi, kada bi htjeli da razgovaraju s njim, iza njega postavili neku staricu, koja bi odgovarala u njegovo ime, onako kako bi mislila da je najbolji. Dakle, Amr skrušeno stade ispred idola, osloni se na svoju zdravu nogu, jer je na drugu bio odsjetno hrom, pa počeo davati hvalu svom idolu da bi na kraju rekao. O menatu, ne sumnjam da si ti već saznao za ovog misionara koji je došao iz Meke i koji ne želi nikom drugom zlo osim tebi. On je došao da nam zabrani da ti se klanjamo i zbog toga mi je bilo mrsko da ga slijedim i pored toga što sam čuo njegove tako lijepe riječi, prije nego što se s tobom posavjetujem. Pa daj mi reci šta da činim, menat mu normalno ničim ne uzvrati, pa Amr nastavi. Sigurno si se naljutio, a ja još nikad ništa nisam učinio što bi ti smetalo. Ali dobro, ostavit ću te nekoliko dana dok se malo ne odljutiš. Sinovi Amr ibn Džemuha su dobro znali koliko je njihov otac privržen svom idolu Menatu i kako je on vremenom postao dio njega, ali su isto tako osjetili kako se u njegovom srcu pozicija njegova idola ljulja i da nije stabilna, kao ranije. Odlučiše da ga potpuno iščupaju iz njegova srca, jer to bijaše jedini put do imana, jedine i prave vjere. Amrovi sinovi se zajedno sa svojim drugom Muazom ibn Džebelom noću prišunjaše do menata, uzješe ga sa sobom, odnesoše ga i baciše u neku jamu gdje su njihovi saplemenici bacali smeće i otpadne vode. Onda se vratiše kući tako da niko ne sazna za njihovu noćnu akciju. Kada je svanulo i Amr ponizno krenuo svom idolu da ga pozdravi, ne nađe ga te povika. Teško vama, ko je sinoć dirao naše božanstvo? Pošto mu niko ne odgovori, on prijetjeći ljutito poče da traga za njim u kući i oko kući. Na kraju ga pronađe naglavačke bačenog u prljavu jamu. Opraga, očisti i lijepo namirisa, pa ga ponovo vrati na isto mjesto govoreći. Boga mi, kad bi znao ko je ovo učinio, loše bi se proveo. Sljedeće noći mladići opet izvršiše napad na menata, pa s njim učiniše isto što je prvi put. Kada se starac probudio, ponovo ga ne nađe na svom mjestu, ali ga opet nađe u onoj prljavoj jami. On ga ponovo očisti, opra, namirisa, te stavi na njegovo mjesto. I tako su mladići činili sa idolom svake noći, a kada starcu to dosadi, dođe mu jednom pred spavanje, uze sablju i objesi mu o glavu pa reče O menatu, stvarno ne znam ko ovo s tobom stalno čini, ali ako u tebi ima kakva dobra, odbi sam zlo od sebe. Evo ti sablja pa se brani. Onda starac ode na spavanje, a kada mladići vješe sigurni da je duboko utonuo u usan, prikradoše se kipu, skinuše sablju sa njega, i odnestoše ga van kući. Onda ga užetom privezaše za nekakvo uginulo pseto i tako zajedno ih ponovo baciše u istu jamu gdje su se sakupljale otpadne vode i smeće plemena Benusaleme. Kada se ujutro starac probudi, pa ne nađe svog idola, potraži ga i nađe bačenog na lice u najgoru prljavštinu, vezano za krepalo pseto bijaše razoružan jer mu je sablja skinuta sa glave. Ovaj put on ne izvadi kipa iz jame, nego ga ostavi gdje je bačen i ode govoreći u stihovima. Boga mi, da si ti ikakvo božanstvo bio, ne bi skupa sa paščetom u ovoj jami boravio. Ne pređe mnogo vremena od toga, a Amr uđe u Allahovu vjeru, Islam. Amr ibn Džemuh ubrzo osjeti pravu slast imana, što ga navede da se žestoko kajao zbog svakog trena kojeg je proveo u mnogoboštvu i dušom i tijelom se predade novoj vjeri, te sebe i svoj metak i svoju djecu sve stavi u službu i pokornost Allahu i njegovom poslaniku. Kasnije, kada dođe bitka na Uhudu, Amr vidje kako se trojica njegovih sinova pripremaju za susret sa Allahovim neprijateljima. Izgledali su poput lavova. Dok ih je gledao jutrom i večerom, kako željno očekuju borbu, gdje bi mogli dostići stepen šehida i zaraditi Allahovo zadovoljstvo. Sve to na njega ostavi jak dojam njegova junačka krv uzavrije i on čvrsto odluči da će skupa s njima ići u džihad pod zastavom Allahovog poslanika. Međutim, mladići se složiše da zabrane ocu da ispuni svoju namjeru. Ta pa on je starac, uveliko zašao u duboke godine, a osim toga pijaše veoma hrom, pa ga je uzvišeni Allah izuzeo sa drugim, kojima je dozvoljeno da izostanu iz borbe. Oni mu rekoše, o oče naš, Allah ti je uvažio tvoj uzur. Zašto da se opterećuješ s nečim čime te nije zadužio? Starac se silno naljuti zbog njihovih riječi, pa se odmah zaputi Allahovom poslaniku da se požali na njih. O vjerovjesniče, Ovi moji sinovi hoće da me spriječe od ovog hajra, tvrdeći kako sam ja hrom i neobavezan da idem u borbu. Tako mi Allaha, ja želim da ovom svojom hromom nogom uđem u džennet. Allahu poslanik, sallallahu alaihi veselem, reče njegovim sinovima. Pustite ga, možda će ga uzvišeni Allah počastiti šehadetom. Oni ga, poštujući naredbu Allahovog poslanika, pustiše da čini što mu je volja. A kada dođe vrijeme polaska, Amr ibnul Džemuh se oprosti sa svojom ženom, kao da se više nikada vratiti neće. Onda se okrenu prema kibli, a podiže ruke prema nebesima i zamoli. Dragi Allahu, počasti me šehadetom i daj da poginem kao šehid, a ne daj da se vratim svojoj kući. Onda krenu okružen svojom trojicom sinova i još mnoštvom ljudi iz plemena Benuseleme. Kada se bitka rasplamsala i kada se muslimani raspršiše od vjerovjesnika, Amr ibn Džemuh bi primijećen kako se probija u prve redove, a onda čvrsto staje na onu svoju zdravu nogu, pa dočekujući neprijatelja govoriše. Ja jedva čekam da zaradim džennet, željno očekujem džennet. Iza njega je stajao njegov sin Halad. I tako su neumorno starac i njegov sin odbijali neprijatelje od Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselem sve dok oba nisu poginuli kao šehidi. Između preselenja oca i sina bilo je svega nekoliko trenutaka. Kada je bitka okončana, Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem naredi da se šehidi Uhuda pokopaju govoreći Ostavite ih tako sa njihovom krvlju i ranama. Ja ću za njih svjedočiti na sudnjem danu. Onda dodade Koji god musliman bude ranjen ili pogine na Allahovom putu, doći će na sudnjem danu, a njegova krv će teći. Boja će joj biti boja šafrana, a mirisat će poput miska. Na kraju vjerovjesnik reče Amr ibnul Džemuha pokopajte sa Abdullahom ibn Amrom, jer su oni i na ovom svijetu uvijek bili skupa i voljeli se. Neka uzvišeni Allah bude zadovoljan sa Amrom ibnul Džemuhom i ostalim shabima, šehidima sa Uhuda i neka im osvijetli njihove kabure. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم